pars <clears throat> decima certamina varia britannica tamen vitaverunt et in silvis se occultaverunt ubi locus erat prope flumen egregri egregri egregie et natura et opere firmatus Mitaque opitum Britannicum erat, de nomine fluminis nihil constat obitum iam ante domestici belli causa praeperawe et crebres arboribus velisque formawerat multa et varia certamina fuerunt pretani ex cum equitibus esse disque suis contra romanos provolabant Romanis periculosum erat intra munitiones Britannorum entrare, sed post aliquam quantum temporis milites septimae legiones agere et testudine locum apognaverum tandem britannos exiluis propulsaverunt pauca erant vulnera romanorum nam romani britannos pondere armorum et scientiam pugnandi multum superabant magnitudine et robore et robore corporis britanni romanos superabant sed Romani quoque homines robusto corpore erant. Victoria Caesari non multum profuit, non Britannis fugatis in stare non poterat, quia naturam loci ignorabat. Praeteria praefectus castrorum nomine quintus atrius magnum in comodum nuntia verunt tempestas navigia in litor in litore afflictare verat tempus periculosum erat nam caesari necesse erat aff a flumine ad litus maritimum properare et legiones suas ad insectatione britannorum revocare multa ex navigis in vadis afflictata erant Ceter nois armis ornanda erant. Opus magni labores erat, et alicontum tempores postulabat, sed natarum atque militum virtus magno pare laudanda erat. Non solum per dierna, sed etiam per nocturna tempora laboraverunt. Interia caesar, noan navigia in Dalia edificat edificat sine navigis non poterat copia suas in Gallium reportare uno tempore in erat et navigia reparare et contra Britannus ballare pars undecima naves romanae duo erat erant genera navium in classe Romana. Unum erat genus navium longarum, alterum navium onerariarum. Onerariarum. Naues longae ad pugnum aptae aptaes erant. Naues onerariae ad onera ad multitudinem hominum et equorum transportanda tota classis caesaris octingentarum erat navium nam sescentas naves onerarias per hiemem hiemem in Gallia edificavit ut naravi inter ceteras ducentas numero non lae naves longae erant sed navibus longis Reuera non opus erat Caesari, nam Britannis antiquis nulla erat classes, neque naues honorarias edificabant. Tum ergo, Britannia non dum domina undarum erat? Incom, sed commodo frumentum exportare poterant, si nullas naues edificabant. Vene torum naues, in quid patrus meus, frumentum Britannicum in Gallium portabam et ex Gallia gemas vitrea cetera in Britannia nam vineti natio meritima in ora Gallica habitabant hostes fuerant Romanorum et magnum classum comparava verant <clears throat> tu Marcus Num nationis barbarae in quid navis longas ornare poterant? Num, num nationis barbarae navis longas ornare poterant. Et pater usmeis, formam navium gallicarum caesar intertio libro belli gallici comer, commemorat. Pupes altais altae erant ad magnitudinem tempestatum accomodatae, carinae planae, when when now is totas ex robare fabricabant ad ancoras catenis ferreis non funibus delegabant pelles pro velis erant sive propri in inopiam sive quia in pellibus plus fermitudines quam in velis lineis erat. Nau es longae Romanorum non tam altae erant quam Venetorum, sed rostris feriis et interdum teoribus armatae erant. Itaque victorium a Venetis reportaverunt. Tum Alexander, num nau Romanae laminis feriis armatae erant? Eque, inque, sed Marcus quid opus erat laminis feriis si tormenta hodierna antiquis deerant.